Labdien, mīļie radioklausītāji! Ar jums atkal ir atkal pienākusi otrdiena, un eh, līdz ar to arī kustības par sanktitātes raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Un eh, šodien kopā ar jums būs Ieva, Rita, Haralds, Liljana. Um, un, kā jūs zinat, mēs darbojamies ar eksplozīvā evaņģēlija metodi, eh, ko iedibinājis mūsu dibinātājs Guljēmo Čakvinta. Viņš mēdza teikt, ka būsim cilvēki, kuri izdzīvos vārdu, nevis cilvēki, kas to vienkārši klausās un uzreiz aizmirst. Eh, un mēs arī kā katru otrdienu mēģinam e, pieturēties pie trim soļiem, ko arī viņš ir izveidojis. Pirmais solis ir e, mīlestības skatiens, kad e, mēs izlasot nākamās, šīs te nākamās svētdienas evaņģēliju, izlasam viņu rūpīgi un paskatāmies, kur, kurš vārds vai frāze vai teikums mūs uzrunā visvairāk. Tālāk otrais solis ir gudrības apgūšana, un te mēs mēģinam, tā sakot, salīdzināt šos vārdus ar savu dzīvi, cik ļoti tā kā mūsu dzīve saskana ar šo vārdu, cik ļoti nē, Un eh, trešais solis, pats pēdējais, ir pravietiskais norādījums. Ja mēģinam kaut ko nedaudz apņemties, varbūt tuvākai nedēļā, eh, saistībā arī ar šo vārdu, ko mēs esam izlasījuši. Nu un sagatavosim savas sirds, pirms mēs lasām evaņģēliju un lai skan dziesma. Tava žēlastība apņem mūs, svētais gars – lai mūsu sirdis lūk, lai tava žēlastība apņem mūs. Svētais gars, lai mūsu sirdis nāk, lai tava žēlastība apņem mūs. Svētais gars, lai mūsu sirdis nāk, lăitavă jălăstibă apnemus sfătai scars lai musu sir desna Nāc manī svētais gars, gudrības gars, dod man skatienu un iekšēju dzirdību, lai es nepiekārtu sevi tie materiālām vietām, bet vienmēr meklētu garīgās realitātes. Nāc manī svētais gārs, mīlestības gārs, ielai apņem vairāk un vairāk mīlestību manā sirdī. Nāc manī svētais gārs, patiesības gārs, dod lai es varu nākt jeb patiesībās atziņas, visā tās pilnībā. Nāc manī svētais gāds, dzīvais ūdens, kas izplūst mūžīgajā dzīvībai. Dod man žēlastību, nākt kontemplēt Teva vaigu, dzīvībā un bezgalīgā priekā. Amen. mūsu sirdis nāk. Un mēs esam atpakaļ, un tagad aicinām jūs visus, un mūsu pašus arī, atvērt bībeli vai mieram tuvu, un e, mēs izlasīsim tad e, Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas 1 līdz 4 pantu, un 4 e, nodaļas 14 līdz 21 pantu. Un droši arī mums piebiedrojieties, jā, jo mēs izskatīsim tā kā savā šajā pulciņā, jā, bet droši arī sūtiet mums uz īziņu 266 772 72 savas varbūt pārdomas, ja savus fragmentus, jo mēs sāksim ar to pirmo pirmo soli, kur tad skatīsimies, tad kurš vārds vai, vai frāze vai teikums mūs uzrunā. Un atkārtošu vēlreiz e, šo telefonu numuru 266 77 272 un lai evaņģēlijs kļūst par dzīvi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Jau daudzi ir mēģinājuši uzrakstīt ziņas par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū, tā, kā to mums ir stāstījuši tie, kas no paša sākuma bija atsliecinieki un ir kļuvuši par vārdu sludinātājiem. Tāpēc arī es nolēmu visu no paša sākuma rūpīgi izpētīt un tev, cienījamo Teofilu, visu pēc kārtas aprakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības pareizību, kas tev darīta zināma. Tajā laikā gara spēkā Jēzus atgriezās Galijā, Galilejā, un vēstis par viņu izplatījās pa visu apgabalu. Viņš mācīja turienes sinagogās – un visi viņu slavēja. Un viņš nonāca nāceretē, kur bija uzaudzis. Sabata dienā pēc sava paraduma viņš iegāja sinagogā un piecēlās lasīt. Un viņam tika pasniegta pravieša izsai grāmata. Atinas grāmatu viņš uzdūrās vietai, kur bija rakstīts Kunga gars ir pār mani, jo viņš mani ir svaidījis sludināt nabagiem prieka vēsti. Man ir sūtījis vēstīt gūstekņiem brīvību un aklajam acu gaismu, palaist brīvībā apspiestos, pasludināt kunga žēlstības gadu. Satinas grāmatu viņš vadeva kalpotājām un apsēdās. Un visu acis sinagogā raudzījās uz viņu, bet viņš tiem sāka runāt. Šie raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Kristum. Un tagad mēs sāksim mūsu eksplozīvo evaņģēliju ar pirmo e, soli, jeb mīlestības skatienu. Un tagad paraudzīsimies uz šo fragmentu tā, tiešām ar tādu mīlestības skatienu, kad kurš e, no šiem vārdiem vai, vai frāzēm vai teikumiem mūs uzrunā visvairāk. Rita, kurš tas, e, kas no, te, no šī fragmenta uzrunāja tieši tevi? Mani uzrunāja, <clears throat> ko tu mums ir stāstījuši tie, kas no paša sākuma bija atsuļie cinieki – ונרכלובישי פרוורדס ludinātājiem. Tajā laikā garā spēkā Jēzus atgriezās Galilējā. Kunga gars ir par mani. Šie raksti, kurus dzirdējāt šodien, ir piepildījušies. Un tevi, Liliana? Eh, Tad mani uzrunājām gara spēkā Jēzus atgriezās Galilejā, mācīja Nazaretē, viņam tika pasniegta grā, pravieša Isaija grāmata un kunga žēlastības gadu. Paldies! Uh, un kas uzrunāja tevi, Harald? Man uzrunāja pats sākums, jau daudz ir mēģinājuši uzrakstīt. Tad uh, gara spēkā, tajā laikā gara spēkā. Un uh, sava, sabata dienā pēc sava paraduma, kā arī viņš uzdūrās vietai. Super, liels paldies! E, un e, vēlos arī pateikt to, ka mums ir arī e, piedalās mūsu raidījumā Dita, jo viņa mums ir atsūtījusi savas pārdomas, un ehm, viņas pārdomas tad, ja par pirmo soli bija sekojošas. Viņa uzrunāja vārdi, Jēzus gara spēkā atgriezās, un viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds, cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā. Un mani personīgi ir uzrunājuši vārdi, e, kas skan šādi pēc sava paraduma un pasludināt kunga žēlastības gadu. Un kā es teicu, ka mēs arī e, labprāt dzirdēt arī, ko jūs domājat, mūsu dargie skatītāji, ja, kas jūs ir uzrunājis no šī fragmenta, un e, tad īziņas var sūtīt uz telefona numuru 266 77 272, un tad kāds mirklis pārdomām, ja, un lai skan dziesma. Dieva vārds ir kārs un dzīvība. Dieva vārds ir kārs un dzīvība. Dieva vārds ir kārs un dzīvība. Dieva vārds ir kārs un dzīvība. Dieva vārds ir maize un dzīvība. Diva vart ergar sunt zi viva, Viva vart ir mais é um priviba, Viva vart ir mais é um priviba, Viva vart ir mais é um priviba, Viva vart ir mais é um priviba. Gydd y fyrt i'r gyrswn sydd i bo. Gydd y fyrt i'r gyrswn sydd i bo. Gydd y fyrt i'r gyrswn sydd i bo. Gydd y fyrt i'r gyrswn sydd i bo. Gydd i'r sydd i bo. Un tagad mēs turpināsim ar eh, mūsu šīs te metodas otro soli, kas ir gudrības apgūšana. Nu, tad apskatīsimies uz šiem fragmentiem no savas dzīves eh, perspektīvas, tā sakot, kā tad tas eh, saska, saskan, nesaskan ar mūsu ikdienas dzīvi, kādas pārdomas mūsos raisās. Un vēlos atgādināt arī to, ka atcer, nu, kad mēs neesam, lielākā daļa no mūsu kustības dalībniekiem nav mācījušies bībeles skolās, līdz ar to mēs vienkārši, nu, dalamies ar savām pārdomām, ar to, kā mēs jūtam, kā mēs domājam, kas, kas mums, ko mums uzliek Dievs uz sirds, līdz ar to, ka tiešām, ka, nu, tas arī, manuprāt, ka tā arī tuvāk varbūt tiem, kam, kas tie, kam tie arī nav tāda pat izglītība, kādu, kādu mēs šobrīd minējām. Labi, nu tad izlasījuši, es domāju, kad eh, sākšu ar ditas šīm te pārdomām, eh, kā atgādināšu to, ka viņas eh, vārdi, kas viņu uzrunāja, bija Jēzus gara spēkā atgriezās, un viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds, cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi nomāktos palaist brīvībā. Un Un eh, viņa, eh, viņai tā, tāds radās tāds pārdoms eh, cik svarīgi ir tā, darīt ne no sevis, bet Jēzus spēkā. Būt piepildītiem garā arī mums. Garā mēs piepildamies vārdā un lūkšanā. Ja neesam pavadījuši personīgo laiku ar Dievu, neesam uzticējušies svētā gara vadībai. Eh, nereti var būt tā, ka cilvēki kā cilvēki guļ tikai sal, eh, salmus, bet Dievam nepatīk ne remdenība, ne tukšvārdība. Svarīgi ir saprast, ka patiesi piepildītam garā būt nozīmē sekmīgāk arī izpildīt Dieva dotos uzdevumus. Jēzus izredz izvēles, un ne tikai izredz, viņš sagaida arī augļus mūsu darbiem – Ja esam iesakņoti ticībā un spēkā, tad augļi, kuri auguši no Jēzus vīna koka, dabiski tieksies izpildīt uzdevumus, atbrīvot citus, dziedināt, sludināt evaņģēliju, e, Tas viss būs īsts un paties, dzīves un plūdīs no Jēzus sirds, kurai esam devuši dzīvību, brīvību būt un kura jau visu ir izdarījusi. Liels paldies Ditai par viņas pārdomām. E, ko tu, Liliāna, domā par šo te? Tā bija mani uzrunājāt, tad garā spēkā Jēzus atgriezās Galilejā un uh, it īpaši Nacaretē. Nu, Nacaretē ir vieta, kur uh, viņš uh, dzīvoja, kur visi cilvēki zināja viņu. Un tad, uh, nu, vai tie cilvēki bija gatavi pieņem viņu, tas ir cits stāsts. Un uh, tajā pašā laikā, es domāju, Nacaretē tā ir mana ikdiena dzīve – vai esmu arī gatava pieņemt Jēzu, kas uh, eh, ienāc pie manis uh, garā spēkā. Tas nozīmē, ka tas nav tāpēc, kā viņš nolēmā kaut kādā veidā, bet nu svētais gārs uh, vada viņu pie manis. Un tad uh, Jēzum tika pasniegta pravieša Isaija grāmatā. Um, interesanti, ka uh, dažreiz, un Jā, es dzirdēju cilvēki, kas saka, ah, no es ņēmu bībeli un tad es atveru uh, to, un tas, kas man uh, trāpīs, tas ir Dieva vārds man šodien. Nu, ir labi to darīt, tas ir arī uzticēt tiešām pilnīgā veidā um, svētajam garam, bet uh, šeit Jēzus nu ne pats atņem, ņēma to grāmatu un um, un atvērā to, attāsīja to, bet uh, bija pasniegs. Un tad tas man atgadināja īstenībā to, kas notiek ar mums, kad mēs ejam uz misiju. Mēs nemeklēsim kādu tekstu bībelē, uh, bet uh, tur ir kāds, un tā ir baznīca, tad kāda, kas mūs pasniedz Dieva vārdu. Un tā notika arī ar Jēzus. Un eh, īstenībā tik trāpīta ir eh, šī, šis teksts, jā, eh, ko Jēzus lasā. Tas ir nu, tiešām par viņu, par viņu. Tas ir kā, es tā domāju, tas ir kā Jēzus programma, nu, programmas dzīve, dzīves programma, un viņš ir atnācis, lai to piepildītu. Um, Un interesanti, ka uh, tiešām svētdien mēs dzirdēsim kunga žēlastības gadu. Tāpēc, kā tagad no nesen, 24. decembrī, uh, Romā atsakās jubilijas gads. Un tas ir tiešām to, ko mēs esam aicināti dzīvot. To, kas ir rakstīts šajā fragmentā – um, ehm, Jēzus, kas uh, eh, sludina īpašu uh, gadu, notika ar mums. Un tad, uh, nu, mhm, man liekt multi ļoti interesanti, kā, piemēram, vakar bija tāds notikums uh, eh, ASV, kas uh, droši vien ietekmēs arī um, ne tikai ASV, bet um, visu pasauli. Un tik daudz cilvēki aizraujas ar to, un es domāju, nu, ja mēs varam būt tik aizrautoti ar kunga žēlastības gads, ko mēs sākām uh, decembrī, un kas būs visu gadu garumā, būtu tiešām forši. Uh, Jēzus ir atnācis un uh, pāvest mums piedāvā šo gadu, lai atjaunotu zemi ne tik daudz, lai nu, lasītu situācijā, tagad kas būs, kas nebūs. Būs to, ko mēs lūksimies arī no Dieva ar lielu ticību un cerību. Um, un tad tas nozīmē arī gads, um, kuram es varu arī atjaunot um, savu sirdī. Um, nu, atjaunot, nu, kā jauna dzīve, jauns gads tiešām. Un, eh, nu, jokojos arī ar cilvēkiem liftā, pirms, ka mēs eh, iebraucam šeit eh, radio, ehm, viens man, man prasīja, nu, kā bija jauns gads, tā kā, kā notika, un es teicu, nu, labi, labi, bet, nu, drīz būs atkal jauns gads. Viņš, ko? Un es teicu, jā, ķīniešu. Un tā kā mēs es esam Eh, stājas saistīta ar um, vietnamiešu ģimenēm ehm, un tā, um, viņi svintu šo, šo svētdienu. Viņš teica, o, oh, jā, tiešām, o, oh, interesants šis gads, jā. Uh, un es domāju, jā, vēl interesantāk ir kunga žēlastības gads. Lielas paldies, Lilian, par tām pārdomām, tik tiešām par to jubilējas gadu. Um, nu, Harald, kāds tev tāds ienāca prātā domas izlasot, tā kā pievēršoties saviem fragmentiem, kas tev uzrunāja. Jā, un es sākušu ar pašu sākumu. Um, es laikam būvēšu kārtējo reizi uz māsas teiktā, uz Lilianas uh, teiktā, ka mums lasītā fragmenta sākums sāks ar jau daudz ir mēģinājuši uzrakstīt ziņas par notikumiem. Kas, ko šis paskaidro ir tas, ka ziņas par tiem notikumiem ir daudz, un tādēļ mums ir tieši nepieciešams kāds, kas mūs pavada caur šajām ziņām, lai izprastu, nu, gan mums dotu šo interpretāciju, gan arī mūs pavadītu tajā visā mācībā, ko, ar ko šīs ziņas nāk. Un tādēļ arī nu, lūk, šādi baznīcas svētki, ko mēs svinam, un šādi žēlsirdības kādi, kuri mums ir dot un kurus mēs arī svinam, tie mums ir, tie mums tomēr nāk no, nu, tas ir, tas, tas mums nāk no, no paznīcas, kura ir mums šī galvenā interpretētāja, ja? kas mums ir devusi šo mācību un nodevusi no paudzes, paudzēm. Nākošais punktiņš, kas ir, um, ko es vēlējos pieminēt, kurus bija uh, izcēls, bija garas spēkā, kur arī Jēzus tiek vadīts garas spēkā, kur, lai gan viņš ir dievs un cilvēks vienlaicīgi, viņš tomēr paļaujās uz šo gara spēku, ko arī kungs Kristus mums dod pašiem, kuru mēs varam lūgt Un uh, to saņemot un paļaujoties uz to, mēs varam neuztraukties par, par to, kur mums jābūt, kādas ir mūsu ambīcijas, vai, vai mēs paspējam uz šo vai to, bet ejot gara spēkā, mēs zinām, ka mēs vienmēr nokļūsim tur, tur kur mums vajag. Tas tāpat kā bija ar Jēzus Kristu. Nākošais fragmentiņš bija sabata dienā pēc sava paraduma. Šis vēlreiz atspēlēja šajā tradīcijā, kas mums ir baznīcā, kas sabata diena, kas mums ir svētdienā, nevis sestdienā, uh, Ah, bet tomēr ah, šī sabata diena, šī, šī svētā diena, šī atpūtas diena, kuru mēs svinam, tā mums, tā mums vajadzētu būt kā paradumam, kuru mēs tiešām atminamies savā ikdienas dzīvē kā dienu, kur mums ir jāatvēl tam, tai, ah, tai īstenai patiesībai, Dievam, kur mums ir jāatvēl pēc paraduma, tai ir jābūt daļai no mūsu dzīves. Un tad pēdējais fragmentiņš, ko es biju pieminējis, bija, viņš uzdūrās vietai. Un šeit uzdūrās ir, protams, viņš um, norāda uz to, ka tas bija netīšām. Bet, protams, kā iepriekš minēju, Jēzus devās gara spēkā. Un tur netīšām nu, tādas lietas, diemžēl, <laughs> nu, ne diemžēl, es, es teiktu tieši tādas lietas par laimi, diemžēl tādas lietas neeksistē. Dodoties gara spēkā, mums, mums nav tādas lietas kā uzdūrās, mums ir uh, mēs pieredzam to, ko Dievs vēlas, lai mēs pieredzam, mēs dodamies tur, kur Dievs vēlas, lai mēs dodamies, un tādēļ mums arī būtu jāpacēkās par to, ka mums ir tāda baznīca, kas mums parāda ceļu pie Dieva, kas mums palīdz interpretēt šo Dieva vārdu, kas mums palīdz nostāties tajā ikdienas paradumā, un kas mums palīdz tiekties pie tā gara spēku, pie tā gara spēka, ko Jēzus un Kungs Dievs mums tika brīvprātīgi dod. Lielas paldies, Harald, par ļoti skaistām pārdomām. Tiešām jā, jā, jā, jāuzklausās un jāpieņem tas svētais gars, kas tiešām mūs vada, tāpat kā Jēzu. Jā, tiešām. Un kā eh, Rita domā? Ko? <clears throat> Es domāju, ka tik labi krīt šo fragmentu no Lukasa evangelijā eh, šajā zvedienā, kas, eh, kas nāks 26. janvārī, jo 1996 eh, varja velte Djeva Varc. Eh, baznica velt eh, vienu dienu Djeva vārdu, tā nenozīmē, jo katru dienu mēs lasām Djeva vārds, bet Benedikts 16. sludināja, uh, šo mm, dienu vienreiz gadā, lai arvien vairāk mēs, e, kristieši, atzīstam, cik svarīgi ir Dieva vārds, cik svarīgi ir ne tikai klausīties, bet dzīvot Dieva vārds. Un es atceros tā pirmajā gada, kad bija sludināt šo dienu Svetajāna Laterāna bazilikā, e, bijala sidvi sabibele nezinut gdijena su nakti jari nakti turpinaja visu dijenu dijenu nakti lajla sidvi sabibele. Un tad e, šajā zvedienā, lai e, tiešām arvien vairāk mīlēt e, Dieva vārds nāc pretī šo fragmentu no Lūkasa evangelijā. Un es pazvitroju, ka man ļoti uzrunāja, kā sākumā Eh, Lukas, eh, svētais Lukas raksta, eh, kā to mums ir stāstījuši tie, kas no paša sākuma bija atsuliecinieki un ir kļuvuši par vārda sludinātājiem. Protams, svētais Lukas, pirms ka viņš saka rakstīt evangēliju, viņš droši um, klausīja, klausīja visi apustuli, visi tie, kas satika ar Jēzu, un tad pēc tam raksta Eh, evaņģēliju. Un eh, svarīgi, eh, ka šis fragments ir pirmi paši, pirmi, pirmas, e, e, ran, e, no pirmā pantims līdz čet, ceturtam, pēc tam eju uz ceturtā nodaļa e, un kāpēc. Un, e, un e, skaist, es, es dzirdēju tiešām skaistā meditācijā saistīt ar to, kāpēc ir tie divi fragmenti, e, lai e, māca mums, e, kā Jēzus, kas ir Dieva dēls, iztais Dievs, iztais cilvēks, tāpat kā Haralds sacīja, e, viņš iemājo e, šis vārds, Kristus ir šis vārds, kā mēs klausāmies. Un par to Jēzus atnāca, kļuva miesa starp mums, lai būtu dialogu caur Kristus, kas ir starpnieks starp Dievs Tevs un mēs, un caur Kristu mēs varam um, um, veidot dialogu ar Dieva Tēvu. Un tad par to uh, ir, ir tas divi gabali no sākuma Lukasa un, un pēc tam tālāk. Un eh, ir skaisti, ka Jēzus gāja uz Galilēju eh, zveta gara spēka. Un ta' zveta gara spēka vairāk reizes mēs to uh, eh, lasām Bībele, jo arī kad pirms kā viņš gāja uz uh, eh, tuksnesi, arī viņš gāja zveta gara spēka. Tad Jēzus vienmēr bija uh, vienot ar Dieva tēvu un zveto garu, jo viņš izpildīja Dieva tēva gribu un viss caur uz vieto garu. Tad e, viņš gāja uz, uz, uz, uz sinagogu un saka lasīt. Un tā kā jūs jau minējat, ka tiešām šis teksts ir tas īpašs teksts, kas parasti e, ir vecā derībā, kad mēs e, runam par jubilejas gadu bija, bija sludināt. L-ajsludinat tod jevaġela stiba għadu un mum mes zivo jam jaw għari li jantop minna ja essam jubila jazgada xiz ġela stiba zgad kad jews għajtzina arvjen vajra gzivo dzilaka vejda laj għad gristjes piedjeva laj butu għat jaw noti no zveta gara. Un eh, tad Jezus lassa xo tekstu kassir no Isaijas grammatas Bet mēs redzam to, ko Jēzus pats sacīja, šie raksti, kurus dzirdējat šodien, ir piepildījušies. Tad Jēzus piepilda visu to, kas bija rakstīt vecā derībā. Un tad, kad mēs e, skatāmies uz Jēzu, Jēzu parada mums pilnību, zvētumu, jo viņš e, parāda mums visu to, kas notika vecā derība un tagad jauna derība. Un tad kopā ar Kristu, tikai ar Kristu un ar Svētā gara spēku, mēs varam kļūt eh, Dieva liecinieki un sludināt nabagiem, sludināt um, eh, cietumniekiem, sludināt visiem, um, eh, jo viss katrai personai ir, ir Dieva dēls, Un katrai persona mums jāmīl, vai bagāti, vai nabagi, vai cietumnieki, vai brīvi, brīvi cilvēki. Um, visi esam aicināti e, mīlēt viens otru, lai Jēzus, kas iemajoja, lai e, mēs varam veidot dialogu ar viņu, ar Dievu, kas ir Tevs, Dēls un Svētais Gars. E, tiešām E, būs e, arvien vairāk mūsu dzīve. Un kā šajā jubilejas gads arvien vairāk e, veidosim zilākā attiecību ar Dievu caur Dieva vārds, jo Dieva vārds ir pats Kristus. Lielas paldies, Rīta. Paldies jums visiem par šīm skaistajām pārdomām. Tiešām es, es, es to e, galveno ideju laikam uztvēru, ja, kad svētā gara spēkā un dieva vārds, ja, kad viss tas tā, e, nu, raksta fragments bija pilnīgi piesātnāts ar šo te domu. Tik tiešām ļoti, ļoti skaisti. Ja, un cik ļoti katrā no jums tas viss atvērās, šis dieva vārds ir tiešām ļoti svarš arī paklausīties. E, es varu padalīties ar savām pārdomām, kad man bija, es, man patīk pieķerties vārdiem, līdz ar to es, es varbūt no kaut ko citu pamanīju tajā raksturvietā. Ja? Kad, um, e, piemēram, man patika šis fragmentiņš pēc sava paraduma, un e, te es iedomājos tiešām arī par to pašu, para, nu, ka kas bija pa paradumu. Jēzum bija paradums sabata dienā iet uz dievnamu, jā, jeb uz, uz eh, sinagogu. Un eh, līdz ar to es eh, padomāju par to, ka mūsu paradums, jā, ka tomēr iet nu, svētdienās attiecīgi uz baznīcu. Un es esmu dzirdējis kādreiz varbūt saka, nu kāpēc ir jādara kaut kas tāds tic, ar ticību saistīts paraduma pēc, jā. Bet reka pat, pats Jēzus darīja to paraduma pēc, jā. Tur nebija rakstīts, ka viņš gāja ar lielu dievbību, ka viņam tur tas bija svarīgi. Viņš to darīja paraduma pēc, jā. Tas jau nav maz svarīgi, jā, jo tomēr labi paradumi, ka, kurus es arī, par kuriem es vēl arī padomu, padomāja citiem paradumiem, kad viņiem ir liela nozīme, jo darīt katru reizi, katru, regulāri vienu to pašu un labu, kāpēc ne? Piemēram, Tāpat dievnama apmeklēšana katru svētdienu. Vai, piemēram, eh, nesen lasīju tādu eh, vienu politiķa eh, interviju, ar vienu politiķi, un viņš teica, ka viņiem ir tāds paradums, viņš tieši tā minēja, kā, tā kā paradums, e, tā kā ja viņu kāds aizvaino, viņš nu, jūt, ka viņu aizvainoja, viņš vienkārši neatbild tam cilvēkam, nu, tie, tā sakot, ne, nerunā pretī, ja, kad, kad, jo varētu pateikt kaut ko tā kā atcirst, kaut ko pateikt, kaut ko negatīvu, nepi, nu, tādu nesmuku, viņš saka, viņš tā kā paklusēs, ja, un tas ir ļoti labs paradums, es tiešām arī par to padomāju, ka tas tiešām kaut es tā spētu, e, tad vēl, piemēram, tādi ļoti varbūt banāli, ja, kad e, iet laicīgi gulēt paradums, jā, ļoti labs, pie kā ļoti grūti pieturēties mūsu aktīvajā dzīvesveidā, ēst veselīgi, nodarboties ar sportu regulāri, ja tie taču visi ir paradumi, jā, un tad es domāju, ka nu, nu, no paradumiem sastāv mūsu dzīve. Un tāpat ir lasīt bībeles, tāpat pierakstīju arī to, jā, kad katru dienu, ja mēs lasītu vē, vismaz desmit minūtes, mēs veltītu tam, ka, lai palasītu bībeli, jā, es pati mēģinu to darīt, vismaz no rītiem pa ceļam uz darbu, kad, kad arī diezgan labs paradums. E, otrs, kas man uzrunāja fragmentiņš, pasludināt kunga žēlstības gadu. Nu, te, es, te mums sakrita visiem domas, ja, ka tik tiešām, ka tas žēlstības gads e, arī ir šobrīd, ja, kas ir tas um, jubilejas gads, uh, tā, tā tiešām tāda liela jubileja, uh, un, un, un, un, un, bet es tā pieķēros atkal vārdiem, kā man patīk, un te tā bija rakstīts, kad Jēzus sludināja prieka uh, Eh, nu, kā sakot, kad viņš pasludināja kunga žēlstības gadu. Kaut gan viņš sludināja trīs gadus pēc būtības, un es domāju tā, eh, viņš teica par gadu, bet sludināja trīs. Kura loģika? <laughs> un tad tā padomāju, ka, a, ja nu tas gads turpinās līdz šim brīdim, es no tāda skatu punktu padomāju, ja, kad varbūt, ka tas, eh, kad tas, ka mēs viņu iepazinām, kad Jēzus atnāca, ka viņš sāka sludināt, mūs mācīt, mēs viņu iepazinām, līdz ar to iepazinām vairāk uh, Dievu tēvu, tā sakot, vispār visu svēto trīsvienību, kad tas taču ir īsts žēlistība, mācību laiks, jā, kurš joprojām turpinās. Līdz ar to, ka tiekš, tiešām tāda brīnišķīga doma, jā, un vēl jau vairāk tas, kad, jā, kad šis te jubilējas gads. Un būtībā es padomāju tā, kad, um, kad katru gadu ir tādas domas, ja kāds būs šis gads, vai tas būs labs vai slikts, vai tas būs tas garais gads vai tas īsais gads, un ar viņu saistītās dažādas tādas eh, paražas un tā tālāk, un kādas domas un, un, un ticējumi un tā tālāk. Bet es domāju, kāpēc neuzskatīt tiešām, ka tas vēl viens žēlistības gads mums nāk, jā, lai arī viņš būtu liel, garais vai īsais vai, vai kāds viņš viņš būtu. Ja? Kad, es domāju, tas uzreiz tā, uz, tādu pozitīvisma lielu devu ienes šajā visā jautājumā. Lūk tā, tādas manas pārdomas, bet tiešām liels jums paldies par dalīšanos. <laughs> Nu, un e, pēdējais, pēdējais svarīgais e, solis – pravietiskais norādījums. Nu, tad, ko tad mēs mēģināsim varbūt ieviest savā dzīvē vai pie kā mēģināsim turpināt pieturēties, ja kā, nu kuram, e, tad padomāsim tagad no šīs perspektīvas uz tiem fragmentiem, kas mūs uzrunāja. Un Ditu mēģināšu, bet kamēr es sameklēšu Ditu, eh, Rita, kādas ir tavas tādas apņemšanās tuvākajā, turmākajā nedēļā? Es, dom, es domāju, ka tā kā mēs klausījāmies un visu vācu sinagoga raudzījās uz viņu, tad arvien vairāk um, mēģinu, ka manas acis raudz, raugas, raudzies uz, uz Jēzu. Un, um, lai... Um, Un ja es vairāk skatos uz Jēzu, tad es vairāk mīlu eh, savu vārdu, Dieva vārds, lai Dieva vārds mājo mana prātā, mana sirdī un mana dzīve. Super, paldies, tev, Rita. Rekudita mums savukārt raksta tādu lietu, kad viņas eh, trešais solis, ko viņa apņemsies šajā trešajā solī, ko viņa apņemtos tuvākajā laikā, eh, apņemos neizlaist it nevienu savu ikdienas vārda lasīšanu, lai ikdienā būtu arī piepildīta garā un to novēlu arī citiem. Jā, paldies Ditai par šo tiešām novēlēm pašai sev un arī mums pamudinājumu. Harald, ko tu apņemies tuvākajā laikā? <laughs> es laikam arī pieķeršos pie tā paša paraduma. Um, tomēr tā pārliecinājāt mani, ka paradums tomēr tā ir laba lieta, nu tad nu, man noteikti arī jāizstrādā. Protams, kāda paradumus jau visiem ir, bet uh, te es tiekšos izstrādāt pēc iespējas labākus un vairāk un turēties pie tiem labiem, pie kurus, nu, kurus jau esmu izstrādājis. Super, super. Labi, mums prieks, mums prieks. Liliana, ko tu domā par šo Rita runāja par acīm, es runāšu par ausīm. <laughs> nu, tad kā cilvēki dzirdēja uh, Jēzus vārdus. Es uh, centīšos klausīties, ne tikai dzirdēt, bet klausīties, ieklausīties Dieva vārdos un, uh, un tad atcerieties, ka šogad ir kunga žēlestības gads. Super! Super, paldies par pārdomām. Um, es savukārt atkal iedvesmojos arī no jums, ja kā arī tik daudz runā par Dieva vārdu, ja, un kā klausīties un skatīties uz Dievu. Es ar to Dieva vārdu saistībā gribētu apņemties, um, tā kā... Um, man ir lejupielādēta bībeles aplikācija savā mobilajā telefonā, un es tik pa laikam, bet šoreiz tā, līdz šim brīdim tā ik pa laikam, es mēģināju kaut ko, kādu no grāmatām tā sakot, nu, vienu nodaļu no vienas grāmatas, Bībeles, ja, vecās derības vai jaunās derības izlasīt. Un tad es domāju, ka varbūt varētu šo te apņemties katru dienu, nu, vismaz tuvākajā nedēļā redzēsim, kā man ies. Un, un, un uh, otrs, ko es vēlos turpināt, ja es, to es gribu pasmalties no Ditas, viņa, viņa turpinās to darīt, es vēlos paturpināt darīt tādu jaunatklājumu, kas nemūt nav nekas jauns, um, rīta un obligātu rīta un vakara lūkšanu, jo, ja godīgi, bija tāds liels posms, kad es to biju atmetusi, ja, nezinu, kāpēc, tā dēļ laika trūkuma un tā, bet pēdējā laikā es atceros, ka man bija tiešām vajadzīga palīdzība, tur darbā grūtības un nevarēju visu ko uzspēt un kaut kādas, tur, tur kaut kāda stresi kaut kas. Un te es domāju, ka palūkšos, ka es vakar lūkšu, nu vienkārši tādu parasto, ko man arī bērnībā, no bērnības grāmatiņas būtībai, nu, tāds, tāda lūkšana. Un, ziniet, es jūtu, ja, kad, kad kaut kas mainās, kaut kas manī mainās, tāds miers ienācis manā sirdī, ja, un pat tā, ka uz visu nākamo dienu. Uh, Un pie šī es tiešām vēlos turpināt pieturēties, jo es redzu tos augļus, ko arī minēja pati Dita, piemēram, jā, par tiem augļiem. Jā, tas tāds mans pārdoms. Ļoti silti iesaku tie, kam varbūt ir atmetuši tāpat kā es, jā, kad aiz tādas lielās aizņemtības. Eh, un tad mēs eh, būtībā tuvojamies noslēgumam mūsu raidījuma un eh, vēlamies atgādināt to, kad ka Radio Marija e, nu, var darboties, ka iespējams e, klausīties mūsu raidījumus, ja, un citus raidījumus e, tikai pateicoties jūsu ziedojumiem, tāpēc lūdzu turpin, turpiniet atbalstīt Radio Mariju, ja jūs tik tiešām svetīgu darbu dara, tie visi cilvēki, kas viņā darbojās, un, un, un, un, un, un, un tieši par, par sanktātes kustību varam pateikt to, ka mums katru nedēļu trešdienās notiek tikšanās, parasti prosanktātes centrā, bet šoreiz, jeb rītdien, tas būs, notiks katedrā, pasaulē, e, kur, kur mēs e, katru mēnešu pēdējo tā kā, tā kā šo te trešdienu mēģinam e, būt katedrālē. Un tad programma ir sekojoša. 18.00 ir adorācija, jā, kopā ar prosanktitātes māsām. Un 19. Eh, svētā mīsa, tāpēc laipni jūs aicinam, ja, eh, gan rītdien, gan eh, turpmāk, arī katru trešdienu, ja, gan jauniešus, kā mums saka diekons Gunārs, ja, kad, kad jauniešu un jauniešu labākajos gados, ja, droši. Un, un, un, un, un, un, un tad, jā, un īpaši rītdien, ja, un turpmāk lūksimies arī par kristiešu vienotību, ja, tā ir mūsu šīs nedēļas tēma. Nu, un tiešām paldies par jūsu klātbūtni, paldies, kad bijāt kopā ar mums šodien. Uh, Ar jums kopā bija Ieva. Rītam. Haralds. Liljāni. Un noslēgsim mūsu raidījumu ar lūkšanu. Jēzu, vēlamies lūgties ar taviem vārdiem. Kunga gars ir par mani, tāpēc viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds. E, cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi – nomāktos palaist brīvībā, pasludināt kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu. Palīdzi mums izpildīt mūsu misiju ikdienas dzīvē. Dod mums svēto garu, lai atjaunotu visu apkārt mūsos ar tavu spēku, pārveido mūs par tavas mīlestības instrumentiem. Amen. Thank you.